อภิวาทิมลมงพ่อเทียนลมงพ่อคำเขียนนมัสการพระอาจารย์สุลินนมัสการบันเทครับโกกาสปวนสาดามิก เจริญในดำคุณเมชีเจริญพนยติดำทุกท่านครับก็ไม่ต้องทันใจฟังดำทำปฏิบัติตำมก็ได้ เพราะว่าอาจจะภาษาไทยคงพงยังไม่ชัดเจน ก็วันนี้ก็โชคดี ทุกๆครั้งอาจารย์ให้ผมเทศมัวกลุ่มยายมาโคสเจ็ดวันก็ทุกครั้งตนพูดร่วงเดียวร่วงมวนกันร่วงมวนกัน มาประเทศทำประเทศตายทำไมชายลมโพเทียนปฏิบัติทำไมครูบาอาจารย์ใครในศรีลังกาก็ร่วงเดียวกัน แต่ว่าวันนี้ทุกคนฟังแล้วแล้วก็ วันนี้อาจจะพูดดำแบบแตกต่างกันได้ครับก็กลับมาจากปักจง ผมก็มองเห็นว่าในวัดสมัยนี้มีพระทุกรูป ไม่ใช่พระแบบบวชชั่วคราว ก็ทันใจบวชไปเรื่อยๆ ก็ผมก็ประทับใจ กูมองเห็นว่าโอ้พระนาวกลุมพี่อยู่ลุมพี่ตัดลุมพี่ตู้ลุมพ่อโกลุมพี่จลอนกูทำกิจกรรม ทุกวันทุกวันนาวประมาณโทไรกูไม่เป็นไรตั้งแต่ตีสามครึ่งกูมาทำวัดทำอาสนะให้ความสะอาดศาลานะาตั้งแต่ที่หาหนาวมาก แต่ว่าทำอยู่ไปพินดาบาด กิจกรรมอะไรต่างๆของพระนาวกทำอยู่ก็น่าประทับใจมากก็โชคดีรู้สึกโชคดีอยู่แบบพวนสหดามิกแบบนี้ลมพสวัสก็เดินพินดปาตวันเกตไม่ใช่อาย่แกก็ดีมากสำหรับพระบวชไปเรื่อย ๆ แบบนี้ก็คิดว่าวันนี้แสดงดำสำหรับพระบวชไปเรื่อยๆเพราะว่าประเทศศรีลังกา เมื่อเราบวชเราไม่มีกิจแบบศึกบวชไปเรื่อยๆจริงๆ บวชอุปสมบทเร็วๆก็ไม่ได้แบบนี้ ถ้าเขาบวชตนอยู่แบบหนึ่งปีแบบอุปาสกแล้วก็อีกสองปีตนเรียนแบบสามเณรตนเรียนภาษาปาลีไตรปิฎกตาปัจจาสนใจบวชได้ ผมก็ออกจากบ้านประมาณสิบเปีที่แล้ว ก็สำหรับพระใครอยู่เป็นไม่ไม่ใช่เฉพาะพระผมคิดว่าคุณแม่จีโกอาจจะอยู่ที่นี่มากกว่าวันสามากกว่าพระยี่สิบปี สิบห้าปีก็หลายปีก็สำหรับนักบวชใครไปเรื่อยๆแบบนักบวช จริญสติเจริญสติดี แต่ว่าผมรู้สึกว่าเจริญสติอย่างเดียว ยังไม่พอยังไม่พร้อมเราต้องฝึกอีกแบบเมตตาการุณา ความคตัญญูเสียสละเอื้อเฟื้อเอื้อโลก ความโชคสำหรับมีชื่อเสียงโนตรงน้อยลง ความชอบสำหรับทางปัจจัยต้องน้อยลง อาจจะมีตนตนมีความกุณธรรมแบบนี้สำหรับชีวิตปราเดี๋ยวผมรู้สึกว่า ถ้าเราอยู่ในสมัยบุตรการถ้าถ้าเรามียกตัวอย่าง จากสมัยบุตรการถ้าเรามีการเรียนรู้ของจีวประวัติของ พระพระผู้ย่ายในสมัยพุตธกาล พระมหาอรหันต์มหาคัสสปพระมหาอรหันต์สาริปุตมุกกัลลานอนุรุตมหาอรหันต์จุนดมหาอรหันต์อานนท์ก็มันก็เป็นการความเรียนรู้ มันก็เป็นความคิดแต่ว่า มันช่วยเราบางครั้งแก้ปัญหาในคณะสงฆ์ ප්‍රාමර මහාරහන් තේරී බද්ධකාපිලානි කේමා උප්පලවන්නා පටාචාරා යසෝදරා සාමාවති ප්‍රජාපති ගෝතමි ගුණා ප්‍රතක්ජයිමාක් තාරවමි ගාන්ඩ්‍රියන් රූ ගියෝ ගප්තියෝ ප්‍රත ගියෝ ප්‍රවත්කොන් ප්‍රාමහාරහන් තේරී ගොමී උපාසොක් බැප් අනාත පින්ඩික ජීවක मी उपासिका विशाखा सुजाता कौशल मल्लिका गोना प्रताप जयमा तंजय जीवित तलोट जीवित सम्रप सम्रप बुद्ध शासना गोवन्नी गोफुम किट्वा गो फूट फूट ग्योगप प्रासुत ग्योगप प्रामहा रहन खसप प्रासुत नी यूनाई थ्राइपिटोक ในสูตรปิฎกมัชฌิมนิกายคณะมัชฌิมในสูตรปิฎกก็มีหาคณะดีกนิกายสูตรมันยาวมากมัชฌิมนิกายสูตรไม่ยาวมากแต่ว่ามันกลางกลางสังยุกตนิกายมันละลายกันทันหมดอังกุตรนิกายแบบนับได้ขุดกนิกายมินหาคณะจริงๆในมัชฌิมนิกาย มีพระสุดสำคัญมากสำหรับชีวิตพระวันนี้พูดเกี่ยวชื่อชื่อของพระสุดเป็นมหากัสสปบทจังกสุดพระสุดมหากัสสปบทจังกสุดจริงงมัวผมเรียนไตรปิฎกก็ประทับใจมาก เกี่ยวสนใจมากด้วยพระสุดนี้มีมีสามครั้งสามที พระสุดเหมือนกัน คำศัพท์มวลกัน ประโยคมวลกัน มีแต่ชื่อ ชื่อไม่มวลกันโกห่วงว่า เอ๊ะ ทำไมพระบุตรเจ้าพูดปราสุดมวลกันสามครั้ง เมื่อครั้งหนึ่งพูดพูดปราสุดนี้สำหรับปามหาอรหันต์กัสปะครั้งที่สองปราสุดนี้พูดอยู่กับมาอรหันต์ถึงพระมหาอรหันต์มกกัลลานครั้งที่สามพระมหาอรหันต์จุนเด พระมารหันจุนไดเป็นน้องยายของพระมารหันสารีบุตรตั้งสามครั้งก็พระบุตรเจ้าพูดตรงๆไม่มีคนอื่นจะพบจะพบพระอรหันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ทุกๆพระอรหันมัวพระบุตรเจ้าพูดนี้พระสุดก็เป็นผู้ไอ้นัก แต่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ หลายครั้งผมสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมพระพุทธเจ้าพูดคำศัพท์มวนกัน ประโยคมวนกันสำหรับพระมหาอรหันต์พระบรลุดดรมแล้วก็เดี๋ยวเราจะฟังเราจะฟังปราสุดนี้ จริงๆผมทนพูดในประเทศศรีลังกาแสดงดำมันแตกต่างกันนิดหน่อยกับประเทศไทย Pravachaya Prasut Lago Kamsapasa Pali.เดี๋ยววันนี้ก็ก็ผมคิดว่าก็พูดแบบแสดงดำแบบประเทศศรีลังกาก็ปราสุดเริ่มแบบนี้เอวังมีสุตังเอกังสมยังบักวาสาวัตยังวิหรติเจตวานี අනාත පින්ඩිකස්ස ආරාමේ ආයස්මා මහා කස්සපෝ පිප්පලි ගුහායන් විහෙරති සමයිනං ප්‍රාබුද්ධජාවයෝ මුවන් බාරාණසී වට ජේතවන් සමයිනං ප්‍රාමහා කස්සප යෝ පිප්පලි තම් යුනයිපා තම් ශිවා පිප්පලි จริงๆ พระมหาอรหันต์มหากัสสปเป็นผมผมชอบมากที่สุดจากพระมหาอรหันต์ยุคตัวอย่าง พระมหาอรหันต์กัสสปเป็นพระผู้ใหญ่ใหญ่กว่าพระมหาอรหันต์สาริปุตมกัลลานโกร่างกายโกสูนสูนสุดประมาณพระพุทธเจ้าแต่ว่าสันน้อยกว่าหนึ่ง นิ้ว નાગો મુવન પ્રાબુદ્ધ જાઓ રાંખાઈ ગો મુવન પ્રાબુદ્ધ જાઓ กูบานครั้งมัวไปฟินดาบาตคนก็มองเห็นว่านี่นี่เป็นพระบุตรเจ้าหรือมาพระมหาราหันคัสปะกกพระมหาราหันคัสปะกกอาจจะนิสัยแบบบานครั้งลมโพชอบอยู่ในป่าไม้ชอบบนข้าวชอบต้นไม้ชอบฟังเสียงนกชอบดูมกกก ไม่ไม่ค่อยพูดมากก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทำลูกศิษย์ไม่ช่วยชอบชอบสอนอยู่คนเดียวในภาวายไว้ แต่ว่ามีปัญญามีมีปัญญาทุกอย่างกับอภิญญาด้วย เพราะว่าไม่มีลูกศิษย์หลายปีก็มัวมัวอายุมากมัว gaimak go puainak boi boi tawa maimi luksit chuai go wanni samai samai ni mm, wan samai wannan pabudu jao mong henwa e pra mahaka maharahan kassapa puaina අතකෝ භගවා සායන් සමයං පටිසල්ලානා බුද්ධිතෝ යේනායස්මා මහා කස්සපෝතේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා පඤ්ඤත්තේ ආසනේ නිසීදී ගෝ ප්‍රාබුදු ජාගෝ සායන්න සමයම් පටිසල්ලානා ෆ්ලවාගන පොගති ගිච්චගම්නයි ප්‍රජම්බන් චංචාව සෙට්ලාව ප්‍රාබුද්ධාව ගොඩන් චොංකුම් ලගෝ ทาม m ยาคิมมาสุน o n d a n a d a m แล้วก็ประมาณบ่ายโมงเดินชงกรมอีกครั้งประมาณนั้นชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิมันเป็นนั่งสมาธิทำได้แค่ แค่พระพุทธเจ้า คนอื่นทำสมาธิแบบนั้นไม่ได้แล้วก็มองเห็นว่าในสมาธินั้น โดยอบิญญา โอ้พระมหาอรหันต์กัสสปุ้ยนักป่วยนักอยู่คนเดียวในธรรม ดี๋ยวก็ออกจากสมาดิก็คิดว่าโอ้ตนไปตนไปหาเยี่ยมท่าน แล้วก็โดยอบิญญาไม่ใช่เดินโดยอบิญญาไปไปตำนูนแล้วก็อยู่ข้างหน้าก็มีอีกครั่งหนึ่งแบบนี้เนี่ยนะน่าสนใจสมัยนั้นทุกทุกปลาปลาอรหันก็ได้ปลาปฏิบัติยังไม่เป็นอรหันก็ได้ โกทาลดเวลามัว อยู่คนเดียวในพาไม้ ไม่ใช่มีอาสนะเดียว ไม่ใช่มีที่นั่งเดียวปกติทำอีกอาสนะทำที่อื่น เพราะว่าทุกๆพระองค์รู้สึกว่าโอ้อาจจะพระบุตรเจ้ามาหาผมอาจจะพระมหารหันมาหาผมแล้วก็เตรียมให้อีกอาสนะก็จริงๆ ถ้าพวกเราอยู่ในสมัยบุตรการถ้าปฏิบัติในคนเดียวแบบนี้ ก็ทั้งหลตเตลามีคิดแบบนี้เนาะคิดปุ๊บโอ้อาจจะวันนี้พระบุตรเจ้ามาหาผมแล้วก็ช่วยผมแบบนี้ก็สมัยนี้ ไม่มีคิดแบบนั้นเนาะเราอยู่ในพามาโอ้อาจจะกินแล้วนอนไม่มีอะไรประทับใจไม่มีอะไรหายกำลังใจแบบนั้นก็พระบุตรเจ้าก็นั่งในอาสนานั้น และก็คำถามว่าคัจจิเตคัสปะกามนียังคัจจิยาปนียังคัจจิดุกาเวดนาอบิกมันเตโนปฏิกมันเต අභික්කමෝසානං පඤ්ඤායති නෝ පටික්කමෝති มหาคัสสวะเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นไหม การป่วยป่วยในร่างกายน้อยลงไหมก็นี่ทุกๆครั้งพระบุตรเจ้าเยี่ยมพระป่วยก็คำถามแบบนี้คำถามเมนกัน แล้วก็พระมหากัสสปะก็คำทบว่านเมบันเตกามนียังนยาปนียัง บาลามิดุคาเวดนาปติกมันเทโนอบิกมันเทอบิกโมสานังปัญญายติโนปติกโมตีโอ้ไม่พระบุตรเจ้าโคขมาไม่ใช่ครับก็ป่วยหนักมากป่วยในร่างกายไม่น้อยลงก็ทั้ง ตั้งไม่สบายมากป่วยหนักมาก จริงๆ ที่นี้ก็สำคัญมากนะหลังจากนี้พระพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่พูดอะไร เกี่ยวกับอะไร ไม่ใช่พูดแบบคนนี้แบบนี้คนนั้นแบบนั้น ไม่ใช่พูดเรื่องอะไรเลยเฉพาะพูดดัมมาตรงเลย ก็พูดดัมมาเกี่ยวกับสัตตบจังกภาษาไทยอาจจะบดีองจิต Bodhi Ong, uh, Bodhi Ong Jetyang. ඉමේකෝ කස්සප සත්ත බොජ්ජංගා මයා සම්ම දක්කාතා භාවිතා බහුලී කතා අභිඤ්ඥාය සම්බෝධාය නිම්බානාය සංවත්තති මහා කස්සප පුම්ලු ලයි චච්චයෙන්මා อะไรสำหรับผมอะไรชัดเจนมากสำหรับไปนิบาน เราทนฝึกบอดีองเจ็ดอย่างแบบนี้ มันสำหรับชัดเจนมาก สมัยผมเรียนเนี่ยผมก็ห่วงว่า เอ๊ะพระมหาอรหันต์กัสปเป็นพระมหาอรหันต์แล้วทำไมพระบุตรเจ้าพูดเกี่ยวกับบอดีอังแบบนี้ ทำไมพระพุทธเจ้าพูดเกี่ยวกับเดินทางแบบนี้ อาจจะมีสำคัญอะไรมาก จริงๆ เราก็รู้ในถ้าไปถ้าไปถ้าไปถึงบรลุดรรมในเดินทางเราผ่านสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดโคก็มีอิทธิปาทสีสมักประดานสีบาลังสีแล้วก็ มันเป็นสิบสองตันหมดแล้วก็มีอีกบาลังหาสัตดาวิริยสติสมาธิปัญญาอีกอินหาอินซีอินหาสัตดาวิริยสติสมาธิปัญญาเราฝึกแล้วสัตดาบาลังวิริยบาลังสติสมาธิปัญญาบาลังตันหมดสิบตันหมดเป็นยี่สิบสองแล้วแล้วก็ออริยองมักแปดเป็นสามสิบแล้วสุดท้ายเป็นเป็นนีโบดีอังเจ็ดอย่าง බෝධියං ජට්ඨාංගුමී සති ධම්ම විචය විරිය පීති පස්සද්දි උපේක්ඛා සමාධි go rautun phuk ta paitung balup dam rautun phuk jingjing mai chai phuk rautun pan bodhiang jetni go prabuddhav lago uh, bok chachen mark sati sambojjango ko kassapa මයා සම්මදක්කාතා භාවිතා බහුලී කතා අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති කුප්‍රාබුද්ධාබෝකා තිරක් තොන්මි සති තිරක් තොන්මි සති බෝධියං නයි බෝධියං ජෙට්ඨං අණ්ඩ ප්‍රයක් පෙන් සති ඉන්ජිම් පුම්මයි පුට් අලයි ගියෝගප් සති ප්‍රවාතුක්වන්න හිටේ තන්මොත් පෙන් රුවන් ගියෝගප් සති ලගෝ අන්ති සෝ ධම්ම විචය සම්බොජ්ජංගෝ කෝ කස්සප මයා සම්ම දක්කාතා භාවිතා බහුලී කතා අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති แล้ก็พระ र ุ ब ुเจ้าบอกว่า เราต้องฝึกดัมมวิเชดัมมวิเชแปลว่าก็มันเป็นแบบนี้นะก็เราทำนานในโรงครัว หรือ เราไปแข่งครัวแล้วก็กลับมาแล้วก็ตรงนี้ทันใจปฏิบัติแล้วก็นั่งแล้วก็ยกมือสานจังหวัดก็คิดถึงนิดหน่อยเกี่ยวกับโอ้ตัวนี้จิตใจเป็นแบบไหน วุ่นวายเยอะไหม คิดไปเรื่อยๆไหมก็มันมองเห็นแบบนั้นคือว่าดัมมวิเช จิตสงบไหม จิตไม่สงบไหม จิตมีสมาธิไหม จิตมีสติไหม มันคำถามแบบนั้นมองเห็นตัวเอง มันคือว่าดัมมวิเชอคกหลังจากปฏิบัติธรรมอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงก็มองดูอีกครั้ง เอ๊ะ อะไรอยู่ในบุญวายครั้งแรกครึ่งชั่วโมงแล้ว ยังไม่อยู่อีกตัวนี้สงบอีกตรงนี้ไม่สงบอีกตัวนี้ง่วงอีกกูมันคือว่าแบบดัมมวิเชถ้าดัมมวิเชแบบนี้เสร็จแล้วก็เราก็เราก็มองเห็นว่าไอ้ ความดุกอยู่ ปฏิบัติตามกนอาจจะตัวนี้น้อยลง แล้วก็วิริยะวิริยะคืนมาเองแล้วก็ขั้นที่สามเป็นวิริยะวิริยสัมบจังโกโคคัสเปมายาสัมดักกาตาบาวิตาบาหุลีกตาอบิญญาสัมโบดายนิบานายสังวัตติ จริ่งๆทามีดัมมวิเชกโกเราวิริยวิริยคืนมาเอง นี่เป็นอะไร มีประโยชน์มากในสายลมปเทียงตั้งแต่แรกผมมองเห็นว่า ถ้าปฏิบัติบานครั้งปฏิบัติตามแบบหลับตานังสมาธิอาจจะสมาธิไม่ขึ้นบ้านครั้งมองเห็นว่า โอ้ ไม่ใช่แบบมัว ม่วนกูนังสมาดีกูวุ่นวายอยู่ แต่ว่าหลังจากครึ่งชั่วโมงวุ่นวายมากกว่านั้นก็รู้สึกว่าบานครั้งแบบนั้น แต่ว่าในสายลมพ่อเทีนทีละขณะทีละขณะเราอยู่กับตัวเองอยู่กับครองไว้แล้วก็ทีละขณะทีละขณะวุ่นวายทักเลย ตันอารมณ์ทักเลย แล้วก็แน่นอน หลังจากประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากประมาณสองชั่วโมงจินสงบไปเลย ความดุกน้อยลงเลย อันนี้เป็นสำคัญมากในสายลมพุทเดียนก็หลังจากหลังจากทำวิริยแบบนี้ก็ทำปฏิบัติตันไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าโอ้โห ความดุกน้อยลงมาก โก้พระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นขันธ์ที่สี่มีพิธีเกินมาปิติสัมบทยังโกโคคัสเปมายาสัมดักกาตาบาวิตาบหุลีกตาอบิญญาสัมโบดายนิบานายสังวัตติบางครั้งเราปฏิบัติตาม ไปเรื่อยๆใส่ลมโพเดีนก็ได้ใส่นอื่นๆก็ได้ พีที่คืนมาแน่นอนถ้าทำไปเรื่อยๆพีที่คืนมาแน่นอนใส่ลมโพเดีนก็ถ้าปฏิบัติทำแบบเพ่งๆอาจจะพีที่คืนมามากกว่ามากกว่าอื่นๆก็หลังจากพีที่เราทำกิจกรรมในประจำวันก็สัมผัสได้ ปัสสัดีอยู่ปัสสัดีแปลว่าเป็นเบาเบาไม่มีอะไรหนักหนักเดี๋ยวคิดโกไม่มีอะไรหนักหนักรู้สึกเบาเบามาก หลังจากปฏิบัติธรรมก็พระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นประเด็นที่ห้าเราผ่านมาถึง උන්මක් ජෙට්ටාං පස්සද්දි සම්බොජ්ජංගෝ කෝ කස්සප මයා සම්ම දක්කාතා භාවිතා බහුලී කතා අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිම්බානාය සංවත්තති ජින්ජින් ගියෝගප්නී පසද්දි කන්තිලාව රෞමී ප්‍රසොබ්ගාන්නයි පක්ෂෝන් තම්නාන්නක් กับอาจารย์โนดโกทำนานนักทังวันโรนในโรนในแดดแต่ว่าลงมูทำนานโกท้าปฏิบัติทำนานกับปฏิบัติตามโกรู้สึกว่า มูทำวัดเตนประมาณทำวัดเตนลังยากทำวัดเตนอับนามเสร็จแล้วโกร่างกายโกเบาเบามาก จิตใจโกเบาเบามาก ไม่มีอะไรป่วยหนักมาก ไม่มีอะไรปวดหนักมาก อันคือเป็นปัสสติ අන්ඩට්ටී හෝ උපේකා සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්ම දක්කාතා භාවිතා බහුලී කතා අභිඤ්ඥාය සම්බෝධාය නිම්බානාය සංවත්තති පෙන් අක්බුවත් තාරව ප්‍රතිබත්තම් බැපිණි තුක්වන් තුක්වන් โกสัมผัสได้ทุกวันทุกวันโกปัสสีขึ้นมา ทุกวันทุกวันโกผี่ขึ้นมา ทุกวันทุกวันโกอุเปกขาึ้นมาแล้วก็ในกิจกรรมประจำวันทามีอะไรปัญหา กับสังคมทามีอะไรปัญหากับอะไรมีมีวุ่นวายก็ก็สัมผัสได้อาจวันนี้วุ่นวายมาก อาจจะวันนี้มีกิจกรรมมากอาจจะวันนี้มีคนด่ามากว่ามากแต่ว่ามีอุเพกขาอยู่อย่าพรุ่งนี้ปฏิบัติรรมได้อีกพรุ่งนี้ปัสสัตดีคืนมาอีกก็มันก็เป็นอุเพกขาอีกแบบก็สัมผัสได้แบบนั้นตาตามทุกทุกวันจริงๆภาษาไทยของผมชัดไม่ไม่ไม่สามารถอธิบายทุกอย่าง แต่ว่าแบบนี้ก็คิดว่าพอแล้วแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็น สมาธิสัมบุญยังโกโคคัสเปมายาสัมดักกาตา บาวิตาบาหุลีกตาอภิญญาสัมโบดายนิบานายสังวัตติสมาธิสมาธิก็มีสองอย่าง ถ้าพวกเราทำปฏิบัติแบบสมถะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิแล้วก็จานหนึ่งจานสองจานสามจานสี่อากินชันชายตระเนวสัญญาตระแบบนั้นไปเรื่อย ๆ มันเป็นสมาธิแบบเราเพ่งอยู่ เราตายอยู่ในสมาธิแบบนั้น กูไม่รู้สึกอะไรเลย ในข้างนอกในสายวิปัสสนา กูมีสมาธิ มันก็เป็นสำคัญมากหลังจากปัสสติหลังจากอุเปกษาก็สมาธิขึ้นมาก็เราก็สัมผัสได้วันที่งานศพหลวงพ่อทุกทุกทุกทุกรูปทุกุปาสกุปาสิกาเมจีก็เราปฏิบัติตามอยู่แบบอาจารย์ปูจาก็ผมก็รู้สึกว่าทั้งคืนปฏิบัติไปเรื่อยๆ โกหลันยักนั้นรู้สึกว่า อืม โกมัวไปจันเช้ามัวไปกิจกรรมอื่นๆในแต่เช้า โกมีมีพลมาจากทำปฏิบัติทั้งคืน โกคิดโกไม่ไปออก คิดโกอยู่กับพรางคายอาจจะแบบคิดน้อย ไม่มีอะไรวุ่นวาย ไม่มีอะไรอารมณ์คิดไปเรื่อยๆ กับพรางคาย ก็มันก็เป็นแบบสมาธิแต่ว่าไม่ใช่แบบเพ่งแบบสมาธิสมถะเราต้นสัมผัสเองน่าจะอธิบายยากก็นี้เจ็ดอย่างพระบุตรเจ้าบอกว่าถึงพระมหาอรหันต์กัสสปะอีกที่มวนกันบอกว่าพระมหาอรหันต์มกัลลานุพวยนัก อีกที่บอกว่าพระมหาอรหันต์ชุนเดพวยนัก ท่านสามครั้ง นี่พระพุทธเจ้าเทศแบบนี้สำหรับพระมหาอรหันเป็นพระบรรลุดำมแล้ว โก อันนี้เป็นสำคัญมากนุแล้วก็หลังจากนั้น ทุกองพระมารามหาอรหันโก คิดถึงเกี่ยวกับดัมอะไรจริงอะไรจริงจริงอยู่ในดัมคิดถึงเกี่ยวกับกรรมแล้วก็ป่วยก็หายในในศรีลังกา ถ้ามีพระป่วยนักปกติฟังบ่อยๆนี่มีพระสุดนี่เพราะมีมีมี believe มีมีความเชื่อถ้าถ้าฟังพระสุดนี่บ่อยๆถ้ามีอะไรป่วยนักในร่างกายอาจจะหายก็มีมีความเชื่อแบบนี้ในพระศีลังคกาก็สุดท้ายก็ผมผม ผมทนอธิบายคำศัพท์อันหนึ่งสองอันอะไรอยู่ในทุกๆประโยคพระพุทธเจ้าบอกว่าสติสัมบูรยังโกโคกัสสปมายาสัมมดักกาตาแปลว่าผมรู้ชัดเจนบาวิตาบาหุลีกตาอบิญญาสัมโบดายนิบานายสังวัตติบาวิตาบาหุลีกตาเป็นสำคัญมากบาวิตาแปลว่าทนทำบ่อยๆ บาหุลีกตาแปลว่าตนตำไปเรื่อยๆ สติก็ได้ตนต่ำบ่อยๆตนตำไปเรื่อยๆพัสสัดีก็ได้ดัมมวิเชก็ได้วิริยก็ได้บาวิตาบาหุลีกตาแปลว่าตนต่ำบ่อยๆตนตำไปเรื่อยๆ การปฏิบัติตำสายลมพุทเทียนก็ได้สายมหาสีสายโดยโกอิงกาจิสายอะไรก็ได้ มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับรูปแบบถ้าเราปฏิบัติตามบ่อยๆถ้าทำไปเรื่อยๆก็พ้นคืนมาเองแน่นอนก็อันนี้อันนี้เป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำไปเรื่อยๆบาวิตาบาหุลิกตาอภิญญาปัญญาคืนมาสัมโบดายปัญญามาเอง นิบบานาไปถึงนิบบานสังวัตติก็ ตอนนี้สมควรเสียเวลาโกพงโกมีมีสบายใจอยู่ก็พูดแบบปราศุดแบบสมัยพุทธกาลก็ขอให้พวกเราวทันหมดไปถึงนิบพานครับสาธุ